chapter 21. Metatata ephanerosen heauton palin hoiesus tois mathetais autou epi tes thalases tes tiberiados ephanerosen de hutos esan homu simon petros kai thomas ha legomenos didumas kai nathanael ha apo cana tes galileas kai hoi tu zebedaiu, kai aloi ekton ton autu dua. Lege autois Simon Petras, hupago haliuen. Legusen auto ercometha kai hemes sun soi. Ex kai in ebesan eis ta ployon yuthas, kai in ecene te nukti epiasan uden. Proias de e de genomenes, este ha Iesus es ton agialon. U mentoi e san hoi mathetai hoti Iesus esten. Lege un altois ha Iesus, paidea, me te prosphagion ape apecrithesan alto u. Hade epen altois, balate est ta dexia, murei tu ployu, ta dictuon kai hyresete e balon un kai ukete auto helkusai iskusan apo tu plethus ton ikthuon lege un ha mathetes e kenos hon egapa ha jesus to petro ha kurios estin simon un petros accusas, hoti ha kurios estin ton epin dutein diet zosata, engar gumnos, kai ebalen he auton eis tein thalasan. Hoide aloi mathetai, to ploiario, elthon, ugar esan macran apo tes geis, al hos apo pecon diacosion surantes ta dictuon ton ichthuon hos un ap ebesan es tein gen blepusen anthrakian ke menen kai opsarion epi ke menon kai arton lege autois ha jesus enegkate apo ton opsarion hon epiasate nun anebe simon petros kai helkusen to diktuon epites geis Meston ixthuon megalon hecaton pentekonta trion kai tosuton onton uk eskisthe ta dictuon lege autois ha jesus dute aristesate udes de hetolma ton matheton exetasai auton su tis a edotes hoti HOCURIOS esten Erkatai un ha Iesus cae lambane ton arton cae didosen autois, cae to apsarion hamoios. Tuta e de triton e phanerothe ha Iesus tois mathetais autu egerthes ec necron. Hate un e rustesan, lege to Simoni Petro ha Iesus, Simon Ionae, agapas me pleon tuton lege auto nai curie su oidas hoti philo se lege auto boske ta arnia mu lege auto palin duteran, simon yona agapas me lege auto nai curie su oidas hoti philo se lege auto poi mine ta probata mu lege auto ta triton simon yona phileis me elupethe ha petros hoti epen auto ta triton phileis me kai epen auto kurie su panta oidas su genoskes hoti philo se lege auto ha IESUS basque ta probata mu. Amen, amen, lego soi. HOTE eis ne otoras, et zonues sa auton cae periepates hapu etheles. Hotan de geiraseis, ec tenes tas su, cae alos se zose, cae oise hapu u theles tuta de apen se minon poio thanato doxa se ton theon kai tuta epon lege auto akoluthe moi epistrafes de ha petros blepe ton mathetein hon egapa ha jesus akoluthunta hos kai anepesin into depno epi to stethos autou, cae epen curie tis esten ha paradidus se, tuton idon ha petros, lege to jesu curie hutas de te. Lege auto ha jesus, ean auton thelo menen heos urkamai, te pros se. Su acolu moi exelthen un ha logos hutas es tus adelphus hati ha mathetes ekenos uk apothenesce kai uk epen auto ha jesus hati uk apothenesce al ean auton thelo menen heos urkamai te pros se hutas esten ha mathetes ha marturon peri cae grapsas tauta, cae oidamen hoti alethes estin he marturia autu. estin de cae alla pola hosa epoiesen ha Iesus, hatina ean grafetai cath hen, ude auton oimai ton cosmon co resai ta grafomena biblia. Amen.